السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعدكم ya الله سبحانه وتعالى wa تمية صلى kumtumia sala na salamu نبي محمد صلى الله عليه وسلم na wakaribisheni tena ndugu zangu katika msururu wa akhlaqul anbiya alayhi msalatu wassalam tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya muda tuanza tena na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie taufiki ya kuweza kukamilisha e, risala hii ndogo ambayo yaitwa min akhlaqil anbiya alayhimussalam miongoni mwa tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala risala ambayo imeandikwa na Sheikh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan na kimetiliwa takdim na Sheikh Salih bin Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan eh, hafidhahumullah tabaraka wa ta'ala na tushazungumzia akhlaq kadha wa kadha za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuja katika risala hii na leo tutaendelea na tabia nyingine ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo nasi pia tuwafaa kujifananisha nao na kuwa na tabia kama hii muhimu nalo Sheikh asema ni musara'atuhum alayhimus salam fil khairati kukimbilia kwao kuharakisha kwao Allah subhanahu wa ta'ala awape amani ni kuwa katika khairat katika mambo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala siku zote walikuwa wepesi wa kuharakisha kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala Asema Sheikh wa min akhlaqi al-anbiya'i alayhim salatu wassalam na miongoni mwa tabia nzuri za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala annahum asra'un nasi fi fi'li al-khairat walikuwa ni wa wepesi zaidi kuliko watu wote katika kufanya mambo ya khairi katika kufanya mambo mazuri fahum la yatawanauna an fa'l alkhairat walikuwa hawachelewi kamwe kufanya mazuri yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala Allah asema katika Qur'an innahum kanu yusari'una fil khairat wayad'unana raghaban wa rahaba hakika hawa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kanu yusari'una fil khairat bila shaka wao walikuwa wapesi wa kufanya wema wayad'unana raghaban wa rahaba na wakituomba uh, huku kwa shauku yani wakiwa na hamu ya kukutana na Allah na kupata mazuri yake mema na khaufu yad'unana rahaban wao wana matarajio na malipo mazuri ya Allah janna ya Allah warahaban huku vile vile wana hofu kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wakanu lala khashiin na walikuwa waki, walikuwa wakitunyenyekea sana yani wao wakimnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala sana mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hapa ni innahum kanu yusari'una fil khairat walikuwa wakizikimbilia mema na kuyafanya ili kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta nyingine muhimu hapa ni wayad'una na raghaban wa rahaba na wanatuomba wanatuabudu wakiwa na shauku na khaufu na hivi ndivyo Muislamu anavyofaa kukuwa Akida inayosema mimi simuabudu Allah kwa kutarajia janna yake wala simuabudu Allah kwa kuhofia adhabu yake hii ni akida batila. Ama akida ya ahlu sunnati wal jamaa fahum bain alkhawfi warraja wanaiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wana, na wana matarajio na janna ya Allah subhanahu wa ta'ala siku zote wanajibidisha kufanya yale ambayo yatawaweka mbali na, na adhabu ya Allah na itawakaribisha katika malipo mema katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akimzungumzia nabii Zakaria alayhi salam na kabla yake baadhi baadhi ya mitume wengine Allah akasema wa Zakaria idna da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslihna lahu zawja kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in hizi ni aya katika suratul anbiya sura sura ya 21 aya ya 89 na aya ya 90 ndio maana kwa hivyo ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala atuhimiza sisi kukimbilia na kushindana kufanya mambo ya khairi Allah akatuambia sabiqu ila maghfiratin min rabbikum shindaneni katika kuikimbilia maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum na harakisheni kimbilieni maghfira kutoka kwa Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala فالمسابقه الى فعل الخيرات من اعمال الانبياء عليهم الصلاه والسلام واخلاقهم basi kushindana na kukimbilia mambo ya khairi ni miongoni mwa tabia nzuri za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala hivyo hivyo ndivyo alivyokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na hiyo ndo tarbia aliyowapatia masahaba wake ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim angalia Abu Bakar siku moja ghafla mtume anauliza nani ameamka amefunga leo nani ametoa sadaka leo nani amemtembelea mgonjwa leo nani amepeleka ame, ame, amepeleka janaza amesindikiza janaza leo Abu Bakr anasema ana ana ana ya allah kisha mtume asema majtama'na fi rajulin illa kana min ahli aljanna sifa hizi za kukimbilia mambo ya khairi kufanya mazuri yanayomridhisha Allah hayawezi yakakusanyika yaka kwa mtu isipokuwa atakuwa ni miongoni mwa ahli aljanna wakati wa vita vya Tabuk wakati mzito kabisa mwaka wa tisa baada alhijra mtume sallallahu alayhi wasallam ananadi katika masahaba wake na anawawekea wazi kabisa ya kuwa twaenda vita vikali vita vigumu sehemu fulani anakuwa very much specific kinyume na wakati zilizotangulia mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafanya tauri ama yani akisema kuwa tunaenda sehemu fulani na kumbe safari ni sehemu fulani lakini wakati huu wa vita vya Tabuk Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa very specific akiwaambia masahaba ya kuwa tunaenda sehemu fulani na kulikuwa ilikuwa ni wakati mgumu na masahaba ridwanullahi tabaraka wa taala alaihim wakaitikia mwito wa rasul sallallahu alaihi wasallam na wakashindana katika kutoa mali zao na nafsi zao ili kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bali angalia hali ya huyu sahaba ukasha bin Mihsan radiyallahu tabaraka wa ta'ala an mtume sallallahu alayhi wasallam awapasha masahaba wake yakuwa kuna masahaba alofu kadha wa kadha ambao wataingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala pasina na hisabu wala adhabu ukasha moja kwa moja asimama he seizes the opportunity wayusari'u ila alkhair na anaambia mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasul rasulullah ud'u Allah ay yaj'alani minhum niombe Allah subhanahu wa ta'ala niwe ni miongoni mwa hawa watakaoingia janna pasina na hisabu wala adhabu mtume asema anta minhum asimama sahaba mwingine mtume amwambia sabaqaka biha ukasha usa ukasha tayari ameshapata bahati ashakimbilia ile khairi na kutaka dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja akaambiwa mlango tayari umefungwa kwa hivyo ndugu zangu, kuna umuhimu wa sisi kujitahidi kukimbilia mambo ya khairi. Siku zote unaposikia kuna jambo la khairi, labda kinahitaji usaidizi wa kifedha, kuwa nambari moja kutaka kusaidia kwa ajili ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unasikia kuna darsa, kuna halaka pale fulani, kuna daura ya, ya ilmia pale fulani, kimbilia khairi hiyo, enda pata thawabu, enda pata ilmu, enda ukamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasikia kwa mfano sasa hivi tuko katika mwezi wa Shaaban na unasikia fadhila za Shaaban ibada alizokuwa akizifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Shaaban Aisha radhiallahu tabaraka wa taala anha akijitahidi kulipa somo anazodaiwa kabla Ramadhani kuingia katika mwezi wa Shaaban basi sisi vile vile vijana wa kiume na wa kike tujibidishe kukimbilia khairi kukimbilia kushindana katika mambo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na biidhnillah tabarak wa ta'ala Allah atatukutanisha na mitume wake ambao hii ilikuwa ni tabia yao moja mzuri wa kukimbilia na kuyafanya mambo ya khairi atatukutanisha na wao katika janna yake innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi wajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh